alloh alam ahli sunna val jamoani o'tganligi o'tgan darslarda bugun iymon borasida سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره demak islom beshta rukundan iboratligini o'tuvdik islom deganda zohiriy amallar tushuniladi shahodat la ilaha illalloh muhammadu rasululloh va namoz o'qishlik va zakot berishlik va ramazonda ro'za tutishlik va haj qilishlik islom deganda zohiriy amallar tushuniladi iymon deganda qalbiy amallar e'tiqodiy amallar tushuniladi qalbda bo'ladigan iymonni rukni oltita birinchisi allohga iymon keltirish ya'ni ollohni bor mavjud deb bilishlik va farishtalarga iymon keltirishlik ularni bor deb bilishlik kitoblar ilgari nozil qilingan ekanligiga iymon keltirishlik alloh subhanava taolo nihoyatda ko'pgina payg'ambarlarni rasullarni tushirdi deb e'tiqodligimiz Qur'on qur'oni karimda bundan yigirma to'rtta yigirma beshta payg'ambarni zikr qildi va zikri qilinmagan payg'ambarlar ham bor chunki alloh subhana taolo biz sizdan oldin ham rasullarni jo'natdik ulardan ba'zi birlarini sizga zikr qildik ismlarini va hayotlarini qissalarini va ba'zi birlarini hatto otlarini ham bildirmadik hatto qissalarini ham qilmadik dedi va o'limdan keyin qayta tirilishlik bor bunga iymon keltirishligimiz kerak va qadar masalasiga qadar butun maxluqotlarni yaratishlikdan besh yuz yil ellik ming yil ilgari alloh subhan taolo qilarni yozib bo'lgan maxluqotlarni yaratishlikdan ellik ming yil ilgari qadarlarni yozib bo'lgan qiyomat kunigacha bo'ladigan ha, hamma narsa unda yozilgan hatto bu lavhul mahfuzda daraxtdan biror bir yaproq uzilib yerga tushmaydi illa kitobi mubinda bor bu narsa deb iymon keltiramiz va har bir insonga bo'ladigan musibatlar yaxshilik holatlari yomonlik holatlari hammasi bitilgan alloh tomonidan qadar bitib qo'yilgan deb iymon keltiramiz va huva ay i'tiqodul فرقة الناجية الإيمان الإيمان معناه لغة التصديق فرقة الناجية أهل السنة والجماعة iymon borasidagi e'tiqodlari shuki iymonni lug'atan ma'nosi at tasdiq tasdiq qilishlik kerak ishonishlik kerak shuni rost deb bilishlik kerak tasdiqni ma'nosi shu alloh taolo qur'oni karimni yusuf surasida aytyaptiki astaidu billah va <clears throat> ma anta mu'minin lana siz bizga bimu'minillana ya'ni iymoningiz yo'q degan bi musaddiqillana biz shuncha rost gapirsak ham bari tasdiqlamaysiz to'g'ri deb aytmaysiz degandagi bi mu'minillanani bi musaddiqillana deb tafsir qilishgan hmm. shar'an ta'rifi nima bu lug'atan tasdiq degani to'g'ri deb e'tiqod qilishlik to'g'ri to'g'rilashlik shar'an esa annahu qavlun bil lisan va i'tiqodun bil qalb va amalun bil jawarih iymon degani til bilan shahodat kalimasini aytishlik va qalb bilan buni e'tiqod qilishlik haqiqiy qalb bilan ishonishlik va javorihlar bilan a'zolar bilan inson o'zini a'zolari bilan nima qilish amal qilishlik islom diniga bu ana shu iymon degani iymon faqatgina til bilan aytib qalb bilan tasdiq qilishlikni o'zi emas balkim bunga al amal bil arkan ham qo'shiladi javoblar bilan amal qilishlik ham qo'shiladi ahli sunna val jamoani e'tiqodida bu kishi allohga iymon keltirishlik maloikalarga kitoblariga rasullariga va o'lgandan keyin tirilishlikka va ham qadarga iymon keltirishlik yaxshisi ham yomoniga ham buni ollohdan ekanligi iymon keltirishlik dedilar bu iymonni oltita rukni deyiladi qaysiki birorta bir kishi shu 6 ta rukundan birortasini inkor qilib qo'ysa, bu odam ya'ni iymon keltirgan hisoblanmaydi. Ya'ni buni haqiqiy iymon deyilmaydi. Shundan 5 tasiga ishonib turib, qadarlar masalan yozilmagan, inson qilib bo'lgandan keyin yozilinadi deyilsa, qadar yozilmagan yoki qadarni yaxshiligi yozilgan, yomonligi yozilmagan desa, bu odam mu'min deyilmaydi. Kofir Bu odam kofir deyiladi. Iymonning rukunlaridan bittasini inkor qilsa, kofir deyiladi xuddi shunday islomni rukunlaridan bittasini inkor qilgan odam kofir bo'lgani kabi demak alal sahih allazi alayhi kitob va sunna ya'ni kitob sunnatda dalolatlar kelgan sahih yo'l bilan bu oltita rukunga iymon keltirishlik kerak birinchisi allohga iymon keltirishlik bu qalb shunday jazman bilishlik kerakki e'tiqod qilishlik kerakki alloh va taolo hamma narsani yaratguvchisidir va podshosidir va alloh va taolo tamomiy kamolat kamol sifatlari bilan sifatlangan aybi nuqsondan pok zot deb e'tiqod qilishlik kerak va ibodatni hamma navlariga Alloh mustahiq deb bilishlik kerak Alloh haqdor bu ibodatlardan birortasini Allohga sarflamasdan boshqaga sarflashlik u inson bo'ladimi jin bo'ladimi maloika bo'ladimi qabr bo'ladimi farqi yo'q avliyo bo'ladimi bu shirk kufr deyiladi yoki Allohga ham shuni sarflab boshqasiga ham sarflashlik bu ham shirk kufr deyiladi faqatgina Allohga yakki yolg'iz Allohga ibodatni xoslashlik kerak buni ham bilishlik kerak ham amal qilishlik kerak ikkinchisi maloikalarga iymon keltirishlik ya'ni maloikalarni bor haqiqiy bor maxluqotlar deb ishonishligimiz kerak garchi ko'zimiz ko'rmayotgan bo'lsada alloh subhanava taolo qur'oni karimda ularni mavjud ekanligini bayon qilib ibadun mukromun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun dedi ular <clears throat> mukromun hurmatlangan qadri baland bo'lgan Allohni bandalar bo'lgan farishtalar Allohdan biror bir so'zni oldin gapirishmaydi ya'ni go'yoki allohga aql o'rgatishmaydi ular allohga mashvarat berishmaydi ular balkim Allohning buyrug'ini kutib turishadi Alloh bir narsa dedimi so'zsiz uni bajarishadi va shu bajarishlikda bir biri bilan musobaqa ham qilishadi kim birinchi bajarishlikka Kitob sunnat ularni nurdan yaratilgan ekanligini bayon qildi va bu farishtalarni <clears throat> o'zini sinflari bor o'zini sinflari har bir farishtani o'ziga Э, belgilab qo'yilgan muvakkal qilingan ishlari bor shunda ayrimlari vahiy farishtalari bor ayrimlari rizqlarga muvakkal qilingan ayrimlari ikki marta so'rga nafha urishlikka ayrimlar mavjudotlarga ruhni olib kelib alloh tomonidan kirgizishlikka ayrimlar ruhni qabz qilib olishlikka va hokazo bulutlarni surdiradi yomg'irlarni yog'diradi allohni izni bilan mana shu xizmatlarga muvakkal qilingan farishtalar bor alloh uni buyurganidek Allohning irodasiga muvofiq qilib ado qilishadi. Bularga ham nima qilishlik kerak? Iymon keltirishlik kerak. Ulardan ikki qanotlilari bor, uch qanotlilari bor, to'rt qanotlilari bor va hokazo mana shuni o'rtasida 600 qanotligacha bo'lgan farishtalar bor. Jabroil alayhisalomni 600 ta qanotlari bor. Bitta qanotlari bilan butun ufqni to'sib qo'yadilar. Ana shunday qanotlardan 600 ta bor. Ana 3-iymon rukni kitoblarga iymon keltirishlik. alloh subhanahu taolo o'zining muxtor payg'ambarlariga o'zi xohlagan kitoblarni nozil qilgan deb iymon keltiramiz xossatan kitoblardan to'rttasiga tavrot zabur injil va qur'oni karim bular nozil bo'lgan va yer yuziga alloh subhanahu taolo tomonidan 100 ta sahifa nozil bo'lgan kitoblardan tashqari deb iymon keltiramiz Tavrat Musa alayhissalomga injil Isa alayhissalomga zabur davud alayhissalomga qur'oni karim muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan bularni hammasiga biz iymon keltiramiz so'ngra 4 iymon rukni rasullarga iymon keltiramiz alloh subhanahu va taolo o'z xalqidan insonlarni ichidan erkaklaridan rasullarni tanlab oldi bularni biz tasdiq qilamiz ularni hammasini tasdiq qilamiz ularni masalan aksar qismini tasdiq qilib bir nechta qismini yoki birortasini yoki bir nechtasini inkor qilmaymiz unday bo'lsa agar bitta payg'ambarni inkor qilinsa go'yoki hamma payg'ambarni inkor qilgan bilan barobar deb qaraladi ba'ziga iymon keltirib ba'zilarini tashlab yuborishlik bu ahli sunna val jamoat ahli sunnat val jamoat aqidasiga xilofdir bulardan ayrimlarni alloh subhana taolo qur'oni karimda qissa qildi ayrimlarini qissa qilmadi sura nisoda shunday deydiki astaidu billah va rusulan qod qasasnahum alayk min qabl va rusulan lam naqussushum alayk ayrim payg'ambarlar qissalarini biz sizga qilib berdik ayrimlarini esa qilib bermadik dedi ularni <clears throat> ichida afzallari bor ulul azmi minar rusul payg'ambarlar bor ya'ni payg'ambarlar ichida eng sha'ni ulug' bo'lgan buyuk sha'nli bo'lgan ulul azmi minar rusullar bor bular nuh alayhissalom ibrohim alayhissalom muso alayhissalom iso alayhissalom va muhammad alayhissalotu vassalam beshta ulul azmi minar rusul bor so'ngra qolgan payg'ambarlar so'ngra anbiyolar bularni ichida eng afzallari muhammad sallallohu alayhi vasallam deb e'tiqod qilamiz nabiy bilan rasulni o'rtasida farq bor Nabi kim Nabi unga bir shariat vahiy qilinadi lekin odamlarga yetkazgin deb buyurilmaydi endi rasul bo'lsa unga bir shariat vahiy qilinadi, buni sen odamlarga endi yetkazgin deb turib nima qilinadi buyuriladi alloh tomonidan masalan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam iqro bismi ladzi xalaq bilan nabiy bo'ldilar hmm. Ya ayyuhal يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر bu oyat bilan ya ayyuhal muddassir bilan rasul bo'ldilar chunki ey kiyimiga o'ralib olgan kimsa qum turing qum fa anzir odamlarga endi ayting yetkazing odamlarni Allohning azobidan ogohlantiring bilan rasul bo'ldilar qayta tirilishlik haq ekanligiga iymon keltiramiz tasdiq qilamizki bu dunyo tugab qiyomat kuni bu boshlangan paytda alloh subhanava taolo bu qabrlardan barcha o'liklarni qaytarib tiriltiradi odam alayhissalomdan tortib oxirgi qiyomat kunidan oldingi kunda kim oxiri o'lgan bo'lsa shu oraliqdagi avvalgilar va oxirgilar insu jinni tiriltiradi erkak ayolni hammasini tiriltiradi yosh qarini hammasini tiriltiradi birorta bir inson tirilmasdan qolib ketmaydi illo tiriladi deb iymon keltiramiz nima uchun o'rtalaridagi faslul qado uchun alloh subhana taolo jannatiylarni jannatga do'zaxilarni do'zaxga kirgizishligi uchun yaxshi amal qilganlarga jannat yomon amal qilganlarga jahannam bo'lishligi uchun alloh subhanava taolo ularni qabrlardan tiriltiradi oltinchi iymon rukni qadarga iymon keltiramiz yaxshisi ham yomonligi ham alloh tomonidan ekanligiga alloh subhanava taolo bu maxluqotlarni yaratishlikdan ilgari ularni qachon yaratishligini qaysi tarzda qaysi miqdorda qaysi ajal qaysi rizq bilan yaratishligini oldindan nima qilib qo'ydi yozib qo'ydi taqdirga yozib qo'ydi lavhul mahfuzga yozib qo'ydi deb iymon keltiramiz bu taqdirlar yozilgan kitobni oti allavhul mahfuz ya'ni o'zgarishlikdan o'chirilib ketishlikdan saqlangan muhofaza qilingan bir lavh degani so'ngra olloh o'zini qadari mashiati qazosi bilan bularni o'z vaqti kelganda nima qildi dunyoda yaratdi ularni deb iymon keltiramiz har biriki koinotda bo'layotgan yaxshi ishlarmi yomon ishlarmi ha buni Alloh subhanahu taolo ilmi Allohning ilmida o'tdi va shuni yozib